elsate hode ec tinaxate ten tulen sete to proskephalaion per ibalete stromata kai per ibolaia helcusate saron ranate hudor stroosate to triclinion ferete ta poteria kai ta arguro omata su paidarion aron ten lagunon kai gomoson hudor skison xula κατάμαξον τέν τράπεζαν καί θες εις το μέσον. Εγώ όινον προσφέρω. Πλούνατε τα ποτέρια.